kosmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową Lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę roka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 986. Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm. Wieczornik w Radiu Afera w niedzielę po godzinie 20. Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowie, Szymon Świerski i zespół Wieczornik. Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radio Afera. Dobranocka. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Kultura to tutaj? Co głowę zawracają? Trzymaj ją! Sabotaż kulturalny. Słuchacie sabotażu kulturalnego i dzisiaj przyjmie on dosyć wyjątkową odsłonę, ponieważ moim gościem przez kolejną godzinę, moim i waszym gościem będzie Tomasz Nowicki. Tomasz jest y, autorem książki, nad którą y, jeszcze pracuje, o tytule Hip Hop Guide Los Angeles. E, jest to książka, która polega na opowiedzeniu historii hip-hopu z całego hrabstwa e, Los Angeles przez konkretne fizyczne miejsca. No i właśnie dzisiaj to będzie temat y, naszej rozmowy, ale też opowiemy trochę o samej kulturze hip-hopu, e, z czym to się je, jakie ma ona odsłony, mm, ale również porozmawiamy o tym, w jaki sposób Tomek zamierza zamierza mm, wydać swoją książkę. E, no i też myślę, że trochę porozmawiamy o takich prywatnych wątkach, czyli w ogóle skąd narodził się pomysł na to, żeby ta książka powstała, e, no i jak też wygląda praca nad e, samą jej formą. Dzisiejszą audycję prowadzi dla Was Michalina Janas, a realizuje mnie Gabi Korzyb. My wracamy do Was za chwilkę. Dzisiejszy gość również przygotował dla nas playlistę. Mm, jeżeli mówimy o temacie hip-hopu, to trudno tutaj, wiadomo, nie przygotować też konkretnej muzyki, mama gave birth to a hell-raising heavenly son. See, the doctor tried to smack me, but I smacked him back. My first words was stub for life, and Papa passed the mat. I'm busting on these motherfuckers ballin'. Listen, you can hear my mini team calling. I'm out the window on my drop top. I got my Glock cock, busting at niggas when will stop. Now tell me, are you scared of the dark? Can't close my eyes, I see visions. And even with this thug living, will I escape prison. Penitentiary chances was an all-day thing. The only way and if you slain, then you better have your nights on. Cause when we fight, it's in the middle of the night with no lights on. Hey, there must be a God, cause I feel up, paranoid out my mind. This motherfucker's trying to bust me, am I going to jail? Look at me bailing, coming out the courthouse, all about my mail, man. Never, never die, be a hustler, motherfuckers. And making thugs out you suckers from the cradle to the grave. It's like the bot that's in my walk with street talk. I'm running up the block in the dark with less sparks. Surveillance on a nigga every day hitting on my daddy just to take his ass away. And mama always working, trying to make ends meet. So now a young nigga's being raised by the streets. And then the only other man that ever showed me love was my dope fiend uncle, strung out on drugs and straight love. Just me, my mama out here on our own, so I got two gats. One black and one of chrome. Now I don't wanna hurt nobody, but I must offend mine. It's all the fuck I got to stop and walk a thin line. Young niggas be brave and keep on thugging from the cradle to the grave, from the cradle to the grave. From the cradle to the grave, life ain't never been easy. Living in the ghetto. From the cradle through the grave, I'm blessed to say I made a kiss for many G's died hard, and all they got was their name hit up on the wall. It's sad thinking about the times life goes on. I'm steady lost in this land that's a war zone. I got no home, don't have no friends neither. It's just me by my lonely, so I married my Nina. I keep wherever I go. I love my hoe, never leave home without my sugar. I'm after plug a nigga. Mama told me not to trust no punks and kick his ass if he laid a hand on me. Since then, they been on. Sometimes I I think my own self stupid, cause I stay shooting at marks. Get twisted up in police reports. Since the cradle, I've been a cradle. My first toy was a gun, I got sprung and learned to love weapons. But now through a money and through a street fact, somebody peel my cap and put me in my grave. From the cradle to the grave, life ain't never been easy. Life ain't never been ghetto. from the cradle to the grave. Life ain't never been easy. Living in the ghetto. March 18th, that rainy day, my mama gave birth to a baby boy trapped in hell on earth. From day one, it wasn't fun. I never had a crumb. Daddy worked two jobs, and mama won't stop drinking rum. I tried to cope low, but my family's broke, and my pockets show. So now I got the slang dope in the game time sitting on my bunk, reminiscing Wracamy do Was e, na antenę. Dzisiejszy sabotaż będzie się kręcić wokół hip-hopu, ponieważ e, moim gościem jest e, Tomasz Nowicki, czyli autor książki, która jeszcze powstaje, za niedługo będzie już dokończona, Hip-Hop Guide Los Angeles. Będziemy tutaj rozmawiać właśnie o samym hip-hopie, ale zanim to, to chciałam Cię przywitać, Tomek. Cześć. Cześć, dzięki za zaproszenie. E, no i tutaj chciałam się Ciebie dopytać e, na początku, bo też e, wiem z naszych jakichś rozmów postronnych, że ten temat hip-hopu, temat też civil rights movement i w ogóle takiej kultury amerykańskiej to jest coś, co Ciebie bardzo interesuje już od, od dziecka. Czyli Mm, jakieś takie marzenie na temat powstania tej książki narodziło się już dawno temu, czy jest to dosyć świeży pomysł? Mm, akurat sam, sam pomysł e, napisania książki mm, myślę, że ma około pięciu lat, kiedy po raz pierwszy przygotowywałem się do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. E, niestety te e, plany zostały pokrzyżowane przez e, COVID, także musiałem to odłożyć w czasie. Natomiast samo zainteresowanie to, tak jak wspomniałaś, już myślę, że około takiego wieku nastoletniego, gdzie jakby dostępność tej muzyki, dostępność klipów i jakichś materiałów na ten temat była zdecydowanie mniejsza, co też myślę, że sprzyjało takiej mitologizacji E, całego tematu. E, i gdzieś jakby z wiekiem zawsze miałem takie mm, poczucie, że chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej. Czytałem bardzo dużo książek, słuchałem dużo wywiadów e, i gdzieś jakby mm, zawsze chciałem poznać od podszewki to takie zaplecze i miejsca, w których to się wydarzyło, cała ta historia. Także stąd e, myślę, że e, takie zainteresowanie poszło w tym kierunku. Mhm. I jak już podróż podróżowałeś do Stanów Zjednoczonych, to konkretnie był to kierunek Los Angeles, czy też udało ci się zobaczyć jakieś inne miejsca? E, pierwszy raz, e, kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych, e, był to Nowy Jork, także mm, jest to miasto, które jest uznawane za e, kolebkę hip-hopu. E, jakiś czas temu e, była obchodzona 50. rocznica narodzin hip-hopu właśnie w tym mieście, mm, konkretnie na Bronxie. Także początkowo ten mój pierwszy wyjazd był gdzieś skupiony mm, wokół tego wschodniego wybrzeża i artystów, którzy stamtąd pochodzą, także udało mi się też zobaczyć tam parę istotnych miejsc dla dla rozwoju kultury i muzyki. drugi mój wyjazd to było Los Angeles, także początkowo Nowy Jork, później Los Angeles. Mhm. To skąd ten wybór? E, bo w Twojej książce masz opisane około 400 miejsc właśnie z terenu Los Angeles. E, no to skoro ten rap e, hip-hop narodził się właśnie na Bronxie w Nowym Jorku, to dlaczego zwrot w stronę Los Angeles? Przede wszystkim Zawsze bardziej interesowała mnie muzyka z zachodniego wybrzeża i bardziej odpowiadał mi ten e, klimat. Mm, zdecydowanie mm, większość płyt, które słuchałem e, latach mojej młodości. E, to były, to były płyty właśnie z e, Los Angeles, czy z, mm, ogólnie z Kalifornii. E, jakoś ten klimat odpowiadał mi bardziej. Mm, myślę, że w tą stronę poszło moje zainteresowanie. I też wydaje mi się, że jeśli chodzi o sam Nowy Jork, to zdecydowanie więcej informacji na temat historii muzyki z tego rejonu można znaleźć w internecie czy w książkach. Natomiast jeśli chodzi o Los Angeles, to mm, cały czas jest to taki trochę niezbadany, niezbadany temat. Jest dużo publikacji, e, dużo filmów dokumentalnych, ale wszystko to mm, sprowadza się do takiej wiedzy e, mm, fragmentarycznej, gdzie jakby przygotowując się do wyjazdu do, do Los Angeles, szukałem jakichś materiałów, które mogłyby mi pomóc e, też e, w ustaleniu jakichś konkretnych lokalizacji, które chciałbym zobaczyć i trudno było mi znaleźć jedno takie konkretne źródło, które, e, które pozwoliłoby mi zbudować taką mapę, więc po prostu zdecydowałem się, żeby budować ją samemu, efektem czego... Mm, powstała ta książka. Mhm. E, w opisie, który mi wysłałaś, e, podkreśliłaś, że chcesz, żeby książka powstała w języku angielskim, ale też rozważasz e, tę wersję polską. W sumie czemu? Czemu, czemu tylko angielski? Moje media społecznościowe E, obserwowane są głównie przez osoby ze Stanów Zjednoczonych, dlatego jeśli zbieram sobie jakąś publiczność, to mm, póki co e, dominującą większością są osoby anglojęzyczne, dlatego wiem, że jakby to będzie mój target i na pewno też chciałbym e, wydać taką wersję E, tutaj lokalną, która byłaby napisana po polsku. Piszę samą tą książkę po polsku, będzie ona dopiero tłumaczona na język angielski, ale wydaje mi się, że w Polsce jest to e, zdecydowanie bardziej niszowy temat i e, trudniej znaleźć odbiorcę, dlatego zdecydowałem się, żeby zrobić to w dwóch językach. Czyli ta historia, może w takim sensie, że ta historia powstania tej kultury hip-hopu, tak jak też mówiliśmy o tym poza anteną, jest bardzo złączona z całym ruchem e, prospołecznym, czyli z całym ruchem Civil Rights Movement. Tutaj też są no, między innymi właśnie e, akcje, gdzie e, no, po prostu osoby czarnoskóre w Stanach walczą o swoje prawa, e, co nadal się, nadal się to się dzieje. E, I może po prostu w Polsce hip-hop nie jest aż tak złączony z tym, z tymi właśnie prospołecznymi ruchami. Tak, zgadza się. A jeśli chodzi o samo Los Angeles, to historycznie mm, jakby rap wiąże się z e, kilkoma takimi ważnymi wydarzeniami i też ma gdzieś to swoje zaplecze w tych e, wydarzeniach. I często były to mm, jakieś takie mm, incydenty. Mm, może właśnie sprzeciwiania się e, władzy, czyli na przykład pierwsze zamieszki, które były w Los Angeles w 1965 roku, na ich kanwie mm, powstał taki zespół, który nazywał się What's Prophets to była poezja mówiona, która też poniekąd jakby e, mogłaby być uznana za takie mm, początki rapu w e, tej części Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście w 1992 roku powstanie Rodneya Kinga. Były to ogromne zamieszki, w których e, mm, zginęło mnóstwo ludzi. Mm, miasto zostało zdewastowane w bardzo dużej części i na kanwie tych, niepo, nie, tych zamieszek i tych niepokojów społecznych powstało bardzo wiele płyt, które przeszły do e, kanonu, takie jak na przykład twórczość Ice Cube'a czy e, Dr. Dre i Snoop Dogg. Mhm. Jak mówimy o tej twórczości muzycznej, to możemy teraz przejść do kolejnej e, pozycji na Twojej playlisty, którą dla nas przygotowałeś. I my zaraz wrócimy do Was e, z, rozmową. Przypominam, że rozmawiam z e, Tomaszem Nowickim na temat e, jego książki Hip Hop Guide e, Los Angeles. E, ale teraz posłuchamy utworu e, Pure Love, Bloods and Crips. Now in the city of Brompton, bomb put it down with the bomb. Hollywood and cross Atlantic off of the Boulevard. Every town has an Elm Street, but not a Freddy Krueger. Don't get caught in the jungles of a port called Loot. On Rosecrans, past Oleander at the light Tree toppers to the left, fruit counters on the right. One by ones at what's our power, blue slave past dark. And the only other blood hood is Capanella Park. Hacienda swans and bounty hunters will call your number. Rolling 30s and 20 outlaws and goosebumps will put you under. Cabbage patch, in a park, report. Athens Park 2, Scottsdale neighborhood, on waterfront. All my roofs, LA Denver Lane. This one with Pasadena Avenues, Bloodstone, Eagle Wood family. The Pueblos, Bloodstone Villas this block, stone, Circle City, and these side bishops got it going on. With the AGs, Queen Street, BMGs, ain't no stopping up. Village Town, east side, Pain, Crenshaw, Mafia, Bebop, Watt, City, Stones, and the Skylines. Don't say cuss, cause blood, this is Pyro all the time. and it's the motherfucking way. Niggas banged up, meeting up on a Sunday. Going across the street just to get some bruises and shit. Well, what do you know? A nigga slipping where it and shit. It's on, I take the flag up my pocket. Wrap it around my knuckles, make a fist, and lock it. Deposit a blow to the jaw as I bank him. Break a phony on top of the counter, then I shank him. Leave him laying in the color he hates the most. But it don't matter now, cause he's a gang ghost. Oh, yeah. Crab is the meat on my menu. Pyro is the gang. Hell is what I've been through. But I'm a soldier to the very end. I hate crabs with a passion, my attitude is grim. So I slip clips in the automatics. Niggas wanna roll through. No, I ain't having it. The homies are down and the girls are obedient. Crabs ain't nothing but gumbo ingredients. Steadily getting deep, adding dogs to the roster. What do you call a ugly crip? What a sea monster. Pyru is crip in reverse, but the C's on his back. Your eggshell lobster like ass face is gonna crack. Beware of the truth, the gully gully glock, tick tock. Crabs, I stop, I root. Yo, your mama could suck a dog, stick and die. Chicken, little crabs, scare of the red apples falling from the sky. D rocked an A for me, Ricky Blood with share A, C, and D. Another crip nigga dead. Oh, motherfucking well, pump bitches. Come over to my place, I'll take you on a little trip. It starts with an R, ends with E, the riverbed. You'll be lying here looking up at me crab ass hoes that get the fucking middle. Niggas think it's a joke, it ain't no motherfucking riddle. Your rat pack will get packed right in a box sent to your dead homie's mama right down the block. Niggas fake like they hard and then gon' try check me. I'm finna let your ass know you need to respect me. Cause although you ain't saying shit, you getting on my nerves. Plus the ass flu wearing niggas getting served. Wracamy do Was e, na antenę. Dzisiaj w składzie e, przy mikrofonie Michalina Janas, e, a moim gościem jest Tomasz Nowicki, czyli autor książki Hip Hop Guide Los Angeles. Tutaj przypominamy, że jest to książka, która właśnie polega na opowiedzeniu historii hip-hopu z całego hrabstwa Los Angeles. No i tutaj zaczęliśmy temat tego, jak bardzo ta kultura hip-hopu łączy się też z różnymi ruchami społecznymi. Tomek bardzo dobrze dobrze zna tę historię, powiedział konkretne wydarzenia, e, które też sprowokowały na przykład powstawanie albumów czy jakiejś twórczości e, muzycznej związanej z hip-hopem. Ja też chciałam Ciebie dopytać o samą tę kulturę, e, no bo jest to nie tylko właśnie muzyka, ale jest to też taniec, są to też konkretne ubrania, są to jakieś też konkretne zachowania, także jakbyś mógł nam tutaj trochę na czynniki pierwsze rozłożyć to, czym w ogóle my możemy nazwać tą kulturę hip-hopu i w co się naprawdę, co się jakby na nią składa. E, jasne, jeśli chodzi o taką klasyczną definicję e, kultury hip-hopu, to składają się na nią takie elementy jak e, właśnie rap, e, taniec, e, graffiti e, i jednym z elementów jest też wiedza, wiedza na temat kultury i to jest taka typowo wschodnio-wybrzeżna Mm, definicja e, kultury hip-hopowej, e, gdzie rzeczywiście jakby ta muzyka e, wywodzi się z e, tych e, ruchów breakdance'owych, z e, DJingu, który też jest jednym z elementów hip-hopu i która początkowo skupiała się bardziej na takiej mm, stronie imprezowej, gdzie mm, odbywały się jakieś block parties i gdzie młodzież gromadziła się w konkretnych rejonach Nowego Jorku i wszystko jakby skłaniało się bardziej ku ku takiej zabawie. Mm, także jeszcze nie było, nie było tego upolitycznienia muzyki, czy nie było później e, tego takiego nawiązania do mm, kryminału czy przestępczości, gdzie powstał powiedzmy jakiś e, odłam rapu, jakim jest gangsta rap, i który mm, pochodzi z zachodniego wybrzeża. A jeśli chodzi o to, e, w jaki sposób można rozróżnić powiedzmy rap z wschodniego i z zachodniego wybrzeża, to Mm, tak jak wspominałem, wschodnie wybrzeże mm, są to bardziej początki, e, korzenie rapu i później e, doszło do takiego rozłamu, gdzie e, można wyodrębnić poszczególne gatunki. Natomiast jeśli chodzi o zachodnie wybrzeże, to w zasadzie e, rap na zachodnim wybrzeżu e, pochodzi od samego początku e, od e, gangsta rapu. E, I mm, jakby twórczość w latach 80. czy 90., twórczość muzyków z tamtego regionu skupiała się głównie wokół tego gatunku i z tym gatunkiem jest bardzo silnie kojarzone właśnie Los Angeles i okoliczne miasta. Mhm. Mówisz o tej całej historii, czy my możemy ją też znaleźć w twojej książce Hip Hop Guide? Tak, jak najbardziej. Możemy ją znaleźć w, we wstępie do książki, gdzie próbuję stworzyć taki kontekst e, historyczny i jakby zarysować e, okoliczności e, powstawania i ewolucji tej muzyki w e, e, poszczególnych dekadach. E, ale też możemy ją znaleźć w poszczególnych miejscach, bo e, pisząc o tych miejscach staram się też przekazać e, historie, które tam się wydarzyły, które poniekąd e, składają się na historię samej muzyki. Nie zawsze są to historie m, nawet związane z raperami, czy związane e, z konkretnymi utworami, czasami są to historie jakichś okoliczności, tak jak wcześniej wspominałem, e, zamieszek w Los Angeles, czy m, okoliczności powstania gangów w Los Angeles, które miały ogromny wpływ e, na e, styl i i e, kulturę hip-hopową w tamtym rejonie e, świata, także e, gdzieś jakby pod każdą z tych lokalizacji, które opisuję, staram się też przemycić takie ciekawostki i ten rys historyczny, który myślę, że w całości pozwala stworzyć taki dosyć kompleksowy obraz tamtej, tamtej lokalizacji. Mhm. Ta liczba już tutaj padła z kilka razy na, e, podczas e, audycji, ale opisałeś e, około 400 miejsc, strasznie dużo. I też tutaj w opisie książki jest podkreślone, że do tego mamy dołączoną mm, takie archiwum zdjęciowe. Te zdjęcia robiłeś sam, czy to tak pół na pół, pół lokalsi, pół ty? Częściowo są to zdjęcia wykonane przeze mnie w czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych, ale nawiązałem też kontakt z kilkoma e, fotografami, którzy którzy pracują na miejscu. E, także to, czego nie udało mi się samemu sfotografować, albo jakieś propozycje, które dostałem od nich, też będą e, użyte w tej książce. I poza tym e, kontaktuję się też z lokalnymi twórcami i na przykład jeśli opisuję jakiś klip, E, to używam fragmentów tego klipu, oczywiście za zgodą wcześniej uzyskaną od, e, od danej osoby. Mhm. Czyli w tych 400 miejscach e, ty byłeś sam personalnie, czy też to są takie miejsca na przykład, których, niektóre z nich oczywiście, w których nigdy, nigdy nie odwiedziłeś, ale na przykład właśnie wiesz o nich dzięki osobom, z którymi współpracujesz? Zdecydowanie są tam też takie miejsca, których nigdy nie odwiedziłem, ponieważ jakby całość, yy, cała mapa, którą opisuję, to jest nie tylko samo miasto Los Angeles, ale całe hrabstwo, yy, na które składa się yy, kilkanaście y, mniejszych miast. E, także są tam miejsca, w których nigdy nie byłem, są tam miejsca takie powiedzmy insiderskie, o których dowiedziałem się od osób żyjących tam. E, Super. Także na pewno jeszcze w czasie moich przyszłych e, podróży zamierzam zobaczyć kilka z tych miejsc, e, których nie udało mi się odwiedzić wcześniej. A kolejna podróż już za niedługo. Tak, zgadza się. Mam nadzieję, że uda mi się wyjechać w te wakacje. I y, też do Los Angeles. Tak. Tak, tam już e, chcę się spotkać z konkretnymi osobami, także e, grafik będzie dosyć napięty, ale też myślę, że jeszcze uda mi się m, mm, zrobić kilka zdjęć. Jak e, nie do samej mojej książki, to na pewno wykorzystam je w moich mediach społecznościowych, które też staram się rozwijać. Mhm. Czy czujesz, bo właśnie też wcześniej rozmawialiśmy o tym, że to jest nadal mm, bardzo niszowy temat w Polsce, czyli te narodziny kultury hip-hopu, to jak cała historia tych właśnie ruchów społecznych w Stanach się z tym łączy. E, ten też e, w ogóle rozpad, o którym opowiedziałaś, o którym ja na przykład nie wiedziałam, na tą West i East Side, e, na te strony wschodnią i zachodnią. No to właśnie tak jak mówię, to są też takie tematy jeszcze dosyć nierozwinięte u nas, dlatego też między innymi jakby planujesz, żeby ta, to wydanie tej książki było w języku angielskim. E, no i teraz właśnie moje pytanie, mm, czy w ogóle na przykład media się interesują tym tematem? Jak chodziłeś na przykład do jakichś wydawnictw, czy na przykład do jakichś właśnie, e, czy nie wiem, jakichś gazet, czy jakieś właśnie radio, tak jak tutaj u nas? Mhm. Czy ludzie są w ogóle zainteresowani tym, tym tematem i czy chcą o tym mówić, czy raczej mają takie podejście, że nie, to, to, to nie u nas się działo i dzieje, więc raczej, raczej nie będziemy temu poświęcać e, czasu? Mm, na ten moment to jest jeszcze taki trochę niezbadany przeze mnie obszar, bo bo mm, tak jak mówię, cały czas szlifuję tą książkę i jest ona jeszcze w e, trakcie przedredakcyjnym i jest przed korektą, także nie kontaktowałem się z e, konkretnymi wydawnictwami, głównie mm, osoby, z którymi miałem okazję e, konfrontować treści, które tworzę, to są albo ludzie, których spotkałem tam lokalnie, albo osoby, z którymi kontaktuję się przez internet i jest dosyć duże zainteresowanie ze strony tych ludzi, zwłaszcza jeśli chodzi o materiały, które tworzę w mediach społecznościowych, także mm, ciężko mi powiedzieć, jaki, na jaki odbiór mogę liczyć w Polsce. Na pewno jestem przekonany, że znajdzie się sporo osób e, w Stanach Zjednoczonych, które będą zainteresowane i które już e, piszą do mnie z pytaniem o to, kiedy mogą spodziewać się tej książki. Mhm. Ja uważam, że to jest temat, który by na pewno też zaciekawił między innymi naszych słuchaczy, naszego radia radia, e, także też dlatego o tym teraz mhm. rozmawiamy, rozmawiamy na antenie. No i w ogóle uważam, że to jest jakaś tytanowa praca, którą ty jak zrobiłeś w kontekście powstawania tej książki. A też e, uważam, że to nie jest tak totalnie odrębne, że okej, okay, ta kultura hip-hopu w Stanach, a tutaj u nas kultura mm, bardziej w sumie taka rapowa niż jakaś taka hip-hopowa u nas w Polsce. Uważam, że to też nie jest zupełnie odrębne i na pewno dużo inspiracji mm, Polacy zaciągnęli właśnie ze Stanów, czy to w tych latach 90., czy potem w 2000. Więc też uważam, że to jest temat, o którym warto mówić, bo to jest też jakaś świadomość w ogóle powstawania tego gatunku muzycznego. Tak, na pewno, zgadzam się z tym. Są nawet konkretne osoby, które mógłbym mieć na myśli. E, jakiś czas temu e, skontaktował się ze mną polski raper BDOS. Mhm. Udało nam się nawiązać e, kontakt przez e, moje media społecznościowe. Akurat e, odwiedzał Los Angeles i wiem, że jest bardzo zainteresowany tą tematyką. Też ma jakieś plany odnośnie jakiegoś pop-upu w Warszawie, który będzie skupiony wokół tej tematyki. Więc tak jak mówię, tak jak mówiłaś, na pewno są w Polsce osoby, którym e, ten temat jest bliski, a sama muzyka hip-hopowa chyba przeżywa taki renesans teraz, e, więc e, myślę, że na, na tej fali i na kanwie tego całego zainteresowania też gdzieś mogę znaleźć swoich odbiorców w naszym kraju. Mówimy o muzyce, mówimy o hip-hopie, także wypadałoby czegoś może trochę posłuchać. Tutaj Tomek przygotował dzisiaj dla nas playlistę. Posłuchaliśmy już dwóch utworów z niej, a teraz kolejny w wykonaniu Ice-T, a tytuł tego utworu to Colors. Colors, colors, colors, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, You don't know me, fool. You disown me, cool. I don't need your assistance, social persistence. Any problem I got, I just put my fist in. My life is violent, but violent is life. Peace is a dream, reality is a night. My colors, my honor, my colors, my all. With my colors upon me, one soldier stand tall. Tell me, what have you left me? What have I got? Last night in cold blood, my young brother got shot. My homeboy got jacked. My mother's on crack. My sister can't work cause her arms show tracks. Madness, insanity, living profanity. Then some punk claiming they're understanding me. Give me a break. What world do you live in? Death is my set. Guess my religion. Color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color color, color, color, color, color, color. My pants are sagging, braided hair. Suckers stare, but I don't care. My game ain't knowledge, my game's fear. I've no remorse, so squares beware. But my true mission is just revenge. You ain't my set, you ain't my friend. Wear the wrong color, your life could end. Homicides, my favorite binge. color, Driver, Wracamy do Was e, na antenę. Dzisiaj temat sabotażu kulturalnego kręci się wokół książki Hip Hop Guide Los Angeles. Tutaj ze mną w studio jest e, Tomek Nowicki. No i tutaj bardzo obszernie opowiadamy Wam, w sumie Tomek opowiada, a ja dopytuję, e, na temat kultury hip-hopu, tego jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, ale też e, dowiedzieliśmy się, w jaki sposób e, Tomek zbierał informacje na temat lokalizacji, które przedstawi e, właśnie w swojej książce. E, no i też o tym, że zakończyliśmy poprzednie wejście taką właśnie rozkminką na temat tego, że rzeczywiście może to jeszcze jest jakaś nisza, ten temat w Polsce, ale że bardzo prawdopodobnie za niedługo e, przeżyje ten temat po prostu jakiś renesans, czego oczywiście e, życzymy. E, przejdziemy teraz e, też do tematów, które połączone są trochę z e, właśnie tymi ruchami społecznymi, o których też trochę już powiedzieliśmy. Wspomniałeś, mm, rzuciłeś wcześniej taki termin gangsta rap. I ja właśnie chciałam dopytać o to mm, w jaki sposób te właśnie środowiska mm, kryminalne, chyba tak mogę to nazwać, właśnie jakieś różne, różnego rodzaju gangi, w jaki sposób one trochę dołożyły swoją cegiełkę do rozwoju tej kultury hip-hopu w Stanach Zjednoczonych? E, myślę, że jeśli chodzi konkretnie o ten obszar Stanów Zjednoczonych, to można nawet by powiedzieć, że te organizacje budowały swojego rodzaju fundament e, do powstania tej muzyki, ponieważ e, ich początki sięgają e, przełomu lat 60. i 70., wywodzą się bezpośrednio z e, ruchu Czarnych Panter i z takich klubów, e, które zrzeszały mm, okoliczną młodzież. Początkowo jakby były to kluby, które skupiały się właśnie wokół spotkań, wokół czasami jakiejś takiej mm, społecznej organizacji, sprzeciwiania się mm, uciskowi czarnoskórych obywateli miasta. Z czasem poszło to w trochę trochę inną stronę, może nie taką, e, jak pierwotnie była zakłada, e, założona. E, I mm, w Los Angeles mniej więcej e, w czasie przełomu lat 80. i 90. doszło do bardzo dużej eskalacji e, takich środowisk e, kryminalnych. Wiązało się to też z epidemią narkotykową, która w tamtych czasach e, miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza na zachodnim wybrzeżu. I gdzieś zawsze. Mm, te grupy dawały swój wydźwięk e, właśnie w muzyce większość raperów w jakiś sposób była powiązana z e, tymi organizacjami, albo będąc ich e, członkami, albo mm, będąc, e, przebywając w otoczeniu członków tych gangów. Na ten moment w samym Los Angeles funkcjonuje około 250 czy nawet 300 ulicznych gangów samych afroamerykańskich gangów, do tego jeszcze są gangi latynowskie i w dużej mierze sama treść muzyki e, z tamtego miasta niesie gdzieś w sobie taki przekaz, który cały czas utrwala te pewne, e, e, pewne charakterystyczne zjawiska i, i treści. To jest bardzo ciekawe, bo też wcześniej wspomniałeś o tym, że rozwój też sztuki spoken wordu przeplatał się mocno właśnie z rozwojem hip-hopu w poprzednim wieku. No i to jest e, właśnie bardzo ciekawe, bo hip-hop podobnie na przykład jak jakaś, nie wiem, jak slamy albo jak jakaś właśnie poezja taka spoken wordowa, to jest taka przestrzeń, w której um, osoby, które nie są jakoś uprzywilejowane, czy to społecznie, czy właśnie kulturowo, ze względu na, no nie wiem, jakieś polityczne e, rzeczy, czy po prostu jakieś e, marginalizowanie ich, to one mają w obrębie tej sztuki taką możliwość wyrażenia tego, co na przykład je trapi, albo tego, jak one w ogóle reagują, jak przeżywają te zmiany, które niekoniecznie dla nich są zawsze e, korzystne po prostu. E, no i właśnie hip-hop w dużej mierze też jest takim mm, taką przestrzenią, trochę bezpieczną właśnie dla tych osób, które mogą wyrazić to, to, co czują i to, co przeżywają. Tak, zdecydowanie się z tym zgodzę i jeśli chodzi o samo Los Angeles, to mm, historia E, tych ruchów wolnościowych, czy całego uścisku, którego doznali Afroamerykanie w tamtym rejonie Stanów Zjednoczonych. E, sięga jeszcze myślę, że lat 30., kiedy zostały wprowadzone prawa ograniczające możliwość e, podejmowania kredytów hipotecznych przez Afroamerykanów w konkretnych częściach Los Angeles. Dlatego też, jeśli chodzi o takie rejony miasta, które są określane gettami, nie ma to nic związanego z tym, że e, mm, ludzie dokonali jakiegoś wyboru, żeby osiedlić się w konkretnych miejscach, tylko po prostu byli do tego zmuszeni. E, I do tego dochodzi też jeszcze ogromna brutalność policji, która mm, miała miejsce w e, Kalifornii w w latach 70. i 80. E, i narastająca frustracja mm, związana z e, bezrobociem po erze industrializacji, która też e, sprowadziła wielu czarnoskórych mieszkańców w tamten rejon z mm, bardziej biednego i rasistowskiego południa Stanów Zjednoczonych. Także myślę, że to jest dosyć taka wybuchowa kombinacja, która w efekcie mm, przyniosła mm, takie zjawisko, które było jakimś upustem całej tej frustracji niezadowolenia e, tej części społeczeństwa. Mhm. A w jaki sposób y, mieszkańcy Los Angeles reagują, kiedy ty z Polski przyjeżdżasz i właśnie tak trochę no, no grzebiesz w tej mhm. historii, tak grzebiesz też w, tym, w tych miejscach, bo przypomnijmy, że Tomek opisał ponad 400 miejsc, y, y, które znajdują się właśnie w Los Angeles, które są złączone z tą kulturą hip-hopu, jej rozwojem, czy teraz jej żywotnością. W jaki sposób oni reagują, kiedy ty przyjeżdżasz i jesteś tak żywo zainteresowany tą historią, chcesz ją udokumentować? Reakcje są bardzo różnorodne i na pewno zdarzały mi się też jakieś e, nieprzyjemne sytuacje, o których myślę, że jednak nie chciałbym mówić, bo e, większość e, reakcji, która mnie e, spotykała na miejscu, to było albo zainteresowanie, albo mm, po prostu serdeczność osób, e, ze strony osób, e, z którymi miałem e, możliwość porozmawiać. Także cały wachlarz reakcji. Natomiast ja skupiam się raczej na tych pozytywnych, na zainteresowaniu, jakie otrzymuję. Też staram się podchodzić do każdego człowieka z szacunkiem i mm, jak, jako indywiduum. Także mm, zawsze, kiedy nawiązuję taki kontakt, próbuję też zbudować budować jakąś relację i e, zdaję sobie sprawę z tego, że nie jestem u siebie i że mówię e, i pytam o tematy, które dla wielu osób mogą być drażliwe. Mhm. Ja chciałam jeszcze dopytać, to też za chwilę rozwiniemy ten temat samej książki i tego, jak ona jest zbudowana, bo opisujesz w niej naprawdę właśnie wiele, wiele różnych niuansów też. E, jest też archiwum zdjęć, które dokumentuje te konkretne miejsca w Los Angeles. I w jaki sposób ona jest zbudowana? Czy każdy rozdział ym, jest dedykowany konkretnemu miejscu? Pewnie nie, bo byłoby bardzo dużo rozdziałów w tym momencie. W jaki sposób to pogrupowałeś? Starałem się podążać... Yy według podziału administracyjnego e, miasta. Jednak jest on dosyć niejasny i istnieje bardzo dużo wersji tego podziału, także mm, sam wybrałem sobie e, pięć takich głównych obszarów e, i każdy rozdział traktuje o konkretnym obszarze, czyli dla przykładu jest to e, South Central Los Angeles, e, centralne Los Angeles, zachodnie Los Angeles e, i jeszcze kilka innych istotnych e, miejsc i w każdym z tych rozdziałów opisuje konkretne miejsca, które znajdują się w e, tej części hrabstwa. Rozmawiamy o książce Hip Hop Guide Los Angeles. Rozmawiam z dokładnie Tomkiem Nowickim, czyli jej e, autorem. No i coraz więcej tutaj kart odsłania się co do samej tematyki książki, ale również jej budowy. E, o tą budowę jeszcze zaraz Tomka dopytam, ale zanim to, to przypomnę znowu, że e, mój gość dzisiaj przygotował dla nas e, playlistę, która łączy się tematycznie z tematem, mm, czyli po prostu hip-hopowe kawałki.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 These hookers looking so hard, they straight hit the curve. Want to bigger, better things than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix. I'm getting jacked, I'm breaking myself. I can't believe they taking than twelve. They took my rings, they took my Rolex. I looked at the brother, said, Damn, what's next? They got my homie hemmed up and they all around. Ain't none of them see him if they going straight down for pound. They wanna come up real quick before they start to clown. I best pull out my strap and lay them bust sisters down. They got guns to my head, I think I'm going down. I can't believe it's happening in my own town. If I had wings, I would fly. Let me contemplate. I glance in the cut and I see my homie Nate. 16 in the clip and one in the hole. Nate Dogg is about to make some bodies turn cold. Now they dropping and yelling, it's a tad bit late. Nate Dogg and Warren G had to regulate. explode. Now I'm switching my mind back into freak mode. If you won't skirt, sit back and observe. I just left a gang of those over there on the curb. Now they got the freaks, and that's a known fact. Before I got jacked, I was on the same track. Back up, back up, cause it's on N A T E and me, the woman to the G. Just like I thought, they were in the same spot, in need of some desperate help. But Nate Dogg and the G Child were in need of something else. One of them days was sexy as hell. I said, Ooh, I like your size. She said my chords broke down and just sing real nice. Would you let me ride? I got a car full of girls and it's going real swell. The next stop is the East Side Motel. Wracamy do Was e, na antenę. Dzisiaj sabotaż kulturalny został przejęty przez kulturę hip-hopu, a to z okazji tego, że w studio odwiedził mnie Tomek Nowicki, czyli autor książki Hip-Hop Guide Los Angeles. Mówiliśmy tutaj o całej tej kulturze hip-hopu, tym jak jest złączona z ruchami społecznymi. Mówimy oczywiście o Stanach Zjednoczonych, też, też dużo. E, no i teraz trochę o samej książce. Chciałam Ciebie dopytać, powiedziałeś w jaki sposób podzieliłeś te rozdziały, szkoły e, i chciałam Ciebie też dopytać o samą formę jej wydania. E, no bo tutaj też dołączone jest archiwum zdjęciowe. Zgaduję, że może też pojawi się jakaś mapa, jeżeli chcesz te wszystkie miejsca też tak zwizualizować, gdzie co jest dokładnie w tym mieście. Czyli to też będzie mm, swego rodzaju trochę taki album w pewnym sensie, bo dużo będzie tam tych wizualnych treści. Tak, zgadza się. Na pewno jest to y, istotną częścią książki, ponieważ y, chcę przekazać nie tylko treść, ale też klimat y, miejsc, o których piszę, e, więc zdecydowanie ta wizualna część odgrywa tuto, tutaj dużą rolę. I teraz w jaki sposób e, chciałbyś ją wydać? Mówiliśmy poza anteną o formie self-publishingu. Ja do końca nie wiedziałam, z czym to się je i wytłumaczyłeś mi to, więc jakbyś mógł teraz też wytłumaczyć e... słuchaczom i słuchaczkom, z, na czym polega właśnie opcja self-publishingu. Jasne. Mm, istnieją platformy, które pozwalają e, twórcom e, słowa pisanego na publikację swoich, e, swoich książek, swoich e, prac. E, polega to na tym, że jeżeli znajdzie się osoba, która jest zainteresowana zakupem e, takiej książki, te platformy kompleksowo obsługują proces e, mm, druku, e, składu i wysyłki e, danej książki i jest to opcja, którą rozważam. Oczywiście też biorę pod uwagę możliwość wypuszczenia tej książki przez jakieś wydawnictwo, ale na razie jestem jeszcze przed etapem redakcji i korekty, także dopiero przygotowanie propozycji wydawniczej jest jeszcze przede mną. Myślę, że to jest ciekawy temat, bo my też tutaj w ramach sabotaży kulturalnych często gościmy właśnie młodych e, pisarzy, młode pisarki e, i też rozmawiamy z nimi właśnie na przykład o ich debiutach wydawniczych. To są ciekawe procesy, które nie są do końca e, powiedzmy dla laików znane, a wydanie takiej książki to właśnie jest bardzo taki rozbudowany proces, który łączy się z konkretnymi zasadami, więc ja uważam, że, że warto o tym mówić. Trzymamy kciuki w takim razie za podjęcie decyzji, czy będzie to self-publishing, czy właśnie wydanie przez po prostu jakieś wydawnictwo Mm, też chciałam powrócić do tematu tej wizualności, od której zaczęliśmy te, teraz ten segment. Um, no bo też ta kultura hip-hopu, tak jak mówiłaś, to jest też taniec, e, to jest nie tylko właśnie e, rap, to jest też... Um, jakby znajomość tej całej, całej kultury jako takiej i jeszcze był e, czwarty filar. A graffiti i DJing. Dokładnie, właśnie. DJing, ale też chciałam o to graffiti mhm. dopytać. Mhm. Czyli w momencie, kiedy mm, dostajemy tą książkę do ręki już, Hip Hop Guide Los Angeles, to mamy mm, właśnie dostęp do tej wizualności, czyli też tam w tej książce starasz się pokazać, czy na przykład to graffiti, czy też ja sobie pomyślałam o tym, że bardzo istotna jest jakaś taka kultura ubioru też e, mhm. dla, dla tych twórców, dla tych osób. To e, też się znajduje w, w tej tak, książce. Tak, zdecydowanie znajduje się. E, w Los Angeles jest bardzo dużo e, murali, E, jest kilku e, takich znanych artystów, którzy tworzą e, swoje dzieła w różnych częściach Los Angeles. Często są to prace nawiązujące do kultury hip-hopowej albo właśnie do historii ruchów takich mm, civil rights civil right movements. Natomiast jeśli chodzi o samo graffiti, istnieje też jeszcze mm, inna odsłona mm, tego zjawiska w Los Angeles. Wiąże się to z działalnością gangów. Wszystkie gangi oznaczają swoje terytorium e, poprzez tagi, także podróżując przez e, teren całego miasta e, łatwo możemy zorientować się, kto kontroluje dany obszar poprzez wrzuty, które widzimy na murach czy na różnych obiektach. E, chciałam sobie jeszcze dopytać o to, jakie, mm, jakie miejsce wspominasz najlepiej z tych y, miejsc, które opisujesz w książce? Czy jakieś jedno konkretne zapadło tobie w pamięć? Zdecydowanie jest takie miejsce. E, myślę, że takim miejscem, które zapadło mi w pamięć e, jest Slauson Mall. To jest znajdujące się w South Central Los Angeles targowisko, mm, czy taka hala targowa, e, w której e, mm, toczy się Mm, bardzo takie barwne życie lokalnej społeczności. E, wielu e, mieszkańców odwiedza to miejsce szczególnie w weekendy. E, tam można, można dostać mm, różnego rodzaju takie lokalne potrawy, produkty jakichś artystów, którzy mm, pracują na miejscu, czy też ubrania, które są tworzone na zamówienie i biżuterię E, która odgrywa dosyć dużą rolę w lokalnej społeczności. E, bardzo dużo tej biżuterii tam się sprzedaje. Mm, w Stanach Zjednoczonych można brać nawet kredyt na to, żeby kupić taką biżuterię. E, także jest to miejsce o szczególnym znaczeniu, dlatego że mm, bardzo mocno można tam odczuć ten taki vibe lokalnej kultury mm, i gdzieś wtopić się, wtopić się w ten klimat, usiąść sobie, zamówić coś do jedzenia, obserwować, co robią ludzie, czyli no jest to coś takiego mm, naprawdę namacalnego i ma też, to miejsce ma też kontekst historyczny, ponieważ jest to jedno z niewielu, e, jest to jeden z niewielu obiektów handlowych, które w 92 roku w czasie zamieszek e, nie został, e, nie został zniszczony, ale też wiąże się z nim inna ciekawostka, mianowicie chodzi o to, że w pewnym momencie jakby... Mm, skala y, przemocy w tamtym rejonie, w którym znajduje się Slauson Mall, była tak duża, że w samym obiekcie mm, powstał mini posterunek policji. Do dzisiaj na wejściu do tego obiektu y, przechodzi się przez y, bramki z wykrywaczem metali i nie można mm, posiadać przy sobie niczego, co mogłoby reprezentować kolory czy mm, jakieś atrybuty związane z organizacjami kryminalnymi pomyślałam sobie, że mm, sposób, w jaki też tworzysz tą książkę jest bardzo taki, bardzo wpisuje się w koncepcję reportażu, bo rzeczywiście mm, no nie byłeś we wszystkich miejscach fizycznie, bo jest ich e, prawie prawie czy ponad 400 opisanych w twojej książce, ale no zgaduję, że w większości rzeczywiście byłeś tam. Tak. Um, czyli też trochę jakby zdajesz relacje z tego, co się dzieje w tych miejscach, robisz fotografie. Um, no i chciałam się dopytać, czy jeżeli taka forma takiego quasi-reportażu powstaje, to czy myślałeś też o tym, żeby mm, umieścić tam jakieś wywiady na przykład z tymi lokalsami? E, myślałem o wywiadach, ale bardziej mm, jako osobny projekt może mm, coś w rodzaju filmu e, dokumentalnego. E, też jeśli chodzi o mm, moje poszukiwanie źródeł, to jednym z e, sposobów uzyskiwania informacji jest dla mnie korespondencja klasyczna. Prowadzę korespondencję z kilkoma osobami, które są osadzone w zakładach karnych w Stanach Zjednoczonych. Są to ludzie, którzy. Mm, albo bezpośrednio tworzyli e, muzykę hip-hopową, albo byli w jakiś sposób związani e, z tymi wydarzeniami i e, często z racji, że są oni odizolowani od społeczeństwa, łatwiej jest uzyskać e, ich zainteresowanie i nawiązać z nimi jakąś taką głębszą relację, żeby dowiedzieć się szczegółów e, odnośnie miejsc, miejsc, o których piszę. Rozmawiamy o książce Hip Hop Guide Los Angeles. Moim dzisiejszym gościem jest Tomek Nowicki. Za chwilkę powrócimy do Was wraz z krótkim podsumowaniem tego, co dzisiaj padło podczas sabotażu kulturalnego, ale zanim to, to kolejna dawka hip-hopu, czyli tym razem utwór Just Like Compton w wykonaniu DJ Quicka. Finally out the motherfucking CPT Off to other cities and shit No longer just the underground hit Moving things A local nigga made good And made a name off of making takes for niggas in the hood And now, let me tell a little story About the places that I've been to And the shit that I've been through Like fighting and shootouts and banging and shit. All because a nigga made a hit. Check it. 1991, it was double or nothing that a nigga would hit. Then we broke out with the funky shit. About bitches and niggas and getting drunk and off that bud. I was doing the shit they hadn't heard of. But foolish was I to think that it wasn't in other cities like this. And they didn't like this. That Compton was the home of a foot in your ass. Well, you got blast, and now that's just a thing of the past. Let me tell you why firsthand. We did a show up in Oakland, and niggas was kicking up the sand. To them, banging ain't nothing new, and slanging ain't nothing new. And for every nigga we done shot, they done shot too. Straight doing low since the 60s, before I was born. Families of young niggas more. So I'm just letting you know that if you plan to take a trip to the bank, keep your hand on your clip, because Oakland. Oh, it's just like Compton. like Compton. Moving on to St. Louis, where the country is fucked with gold teeth in their mouth, but they still know what's up. Where it's hot as a motherfucker, hot enough to make you cuss. That's why I kept my ass on the bus. But later on, came down and met a couple of friends who put us up on the St. Louis cap, the Smith Center, with Big Bob, Little Steve, JoJo, Vince, and Rich, and a couple of bitches. Then they took us to a man named Gus in the store. He put me down with a herringbone and shoes galore. That's when I started thinking that this wasn't like home, but then they had to fool me wrong. Cause later that night, after we did the show, we went back to the after set. And wouldn't you know, yeah, guns and crips start scrapping and shoot in Missouri. Damn, how could this happen? Now St. Louis. it's just like Compton. Yeah, y'all, St. Louis. <laughs> it's just like Compton, nigga don't think they know. They too crazy for their own good. They need to stop watching that colors and boys in the hood. Too busy claiming 60s, trying to be raw and never even seen the show. But now back to the story that I'm telling. We packed up the two of us one more time and started belling. When we arrived, I saw red blue sweatsuits when I'm thinking about horseshoe and cowboy boots. I guess Texas ain't no different from the rest, and San Antonio was just waiting to put us to the test. And before it was over, the shit got deep. A nigga got shot in the face and was dead in the street. Then they came in the club thinking of scrapping. Little did they know that we was packing. Yeah, we was putting them down and scaring the rest. Shit, I even had to wear the bulletproof vest down San Antonio. Dzisiejszy zabotaż kulturalny już powoli się kończy. Przypomnę, że moim gościem e, jest Tomek Nowicki. Mamy jeszcze kilka minut e, na to, żeby podsumować temat, o którym dzisiaj tutaj rozprawialiśmy, a mówiliśmy o kulturze hip-hopu, dokładnie o książce Hip Hop Guide Los Angeles Tomek zdradził, w jaki sposób e, tworzył książkę, jakie są jego inspiracje. E, Tomek też powiedział naprawdę mnóstwo historycznych e, rzeczy i powiązań, które wiążą się z powstaniem kultury hip-hopu, ale też tym, w jaki sposób ona funkcjonuje. Także myślę, że ta audycja była świetną dawką wiedzy, ale też takim wprowadzeniem dla Was, słuchacze i słuchaczki, jeżeli na przykład jesteście zainteresowani tym tematem, albo jesteście z nimi zainteresowani z powodu właśnie tej rozmowy. Oczywiście gdzie zachęcamy Was do śledzenia dalej, e, co Tomek e, będzie robić. E, na razie jest w trakcie poszukiwania wydawnictwa albo zastanawiania się nad tą formą self-publishingu, o której też trochę powiedzieliśmy, aby właśnie wydać tą książkę. Czy ona będzie duża? czy ona będzie długa, bo jak widzę to 400 miejsc, to sobie myślę, że o, że to będzie z 500 stron. <laughs> Nie, zdecydowanie e, będzie krótsza. E, myślę, że na ten moment samego tekstu to jest około mm, 200 stron. Do tego dojdą e, fotografie, więc e, całościowo chciałbym zamknąć to w 300 e, stronach i takim moim osobistym marzeniem jest e, wydanie tego w formie albumu albo takiego e, coffee table book, jakie teraz e, są dosyć popularne. E, także mm, zachęcam wszystkich do e, mm, sprawdzania mojej działalności. Można mnie znaleźć e, w sieci na różnych portalach. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek pytania dotyczące mojej książki albo e, samego miasta, czy planuje wybrać się w podróż w tamte rejony, bardzo chętnie doradzę e, i udzielę mm, wszelkich informa informacji, które, które posiadam. Mega dzięki za dzisiejszą rozmowę. E, ja przyznam też, że mnie bardzo interesuje osobiście ten temat i naprawdę jestem pod wrażeniem no, tej ogromnej wiedzy, którą ty masz na temat i właśnie Civil Rights Movement i samej kultury hip-hopu, jako też w kontekście takim historycznym po prostu. Także bardzo przyjemnie mi się prowadziło tę rozmowę i dzięki, że do nas przyszedłeś. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Rozmawiałam dzisiaj z Tomkiem Nowickim na temat jego powstającej książki Hip Hop Guide Los Angeles. Dzisiejszą audycję prowadziła dla Was Michalina Janas, a realizowała mnie Gabi Korzyb. I jeszcze na koniec ostatnia pozycja z playlisty, którą Tomek dzisiaj do nas przygotował, czyli utwór Gangsta Paradise w wykonaniu Coolio. I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies